Artıq bu insan nicat tapmışdır və iman neməti dünya və axirətdə nicat tapanlarla xəsarətə uğrayanlar arasında əsas fərqdir. Və necə ki, Allah Taala Əsr surəsində buyurur: "Vəl-əsri innel insane lefi xusr." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر And olsun zamana insan xəsarət içindədir. Yalnız iman gətirib, salih əməllər görən və bir-birlərinə haqqı və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Və Allah təala göstərdi ki, xəsarət uğrayanlardan istisna olunan o kəslərdir ki, onlar bu dörd sifətə nail olublar və onlardan da birincisi iman sifətidir. Və iman onu yalnız dillə deyib, iddia etməklə və ya özünü imana nisbət etməklə imana nail olmaq olmur. İman elə bir sifətdir ki, bunu Allah Taala insanın qəlbinə salmış və insan onu həm dili, həm də əməlləri ilə təsdiqləmişdir. Və buna görə də iman qəlblə təsdiq etmək, dillə söyləmək və əməllə, əzalarla da əməl etməkdir. Və imanın <coughs> əlamətləri və həmçində 70-də 70-ə yaxın mərhələsi var, bölmə, şöbəsi var, necə ki, hədisdə gəlir. Və ən yüksək mərhələsi, ən yüksək mərtəbəsi Lə iləh illallah kəlməsini dilə gətirmək təsdiq etdikdən sonra və ən aşağı mərtəbəsi isə yolda olan hər hansı bir maniyəni aradan qaldırmaqdır və hələ da imandandır. Və iman sözü bəzən Quran və sünnədə İslam sözü ilə yanaşı gəlir, bəzən isə ayrı-ayrılıqda gəlir. Əgər ayrı-ayrılıqda gələrsə, iman, İslam, İslam da iman deməkdir. Yəni, iman bütün şəriəti həm qəlbi əməlləri, həm də əzalarla edilən əməlləri əhatə edir. <clears throat> Amma yanaşı gəldikdə isə iman qəlbi əməllərə aiddir, İslam isə əzalarla edilən əməllərə aiddir. Və imanın altı ərkanı var. Allaha iman, mələklərə iman, peyğəmbərlərə iman, kitablara iman, axirətə iman və həmçində qədərə iman. Və imanın xüsusiyyətlərindən biri də qeybə imandır imanın xissiyyət, xissiyyətlərindən biri qeybə iman gətirməkdir. Və qeybə iman gətirmək müttəqilərin əsas sifətidir. Və əgər biz baxsaq, imanın ərkanlarına baxsaq, demək olar ki, hamısı qeybə imanla əlaqəlidir. Və bu, bu xütbəmizdə biz qeybə iman və qeybə iman dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu barədə danışacaq. Əvvəl onu qeyd edim ki, qeyb dedikdə Qeyb insanın, yəni lüğəti mənada ərəb dilində əl-qayb sözündəndir. Və mənası insanın görə bilmədiyi, müşahidə edə bilmədiyi və yaxud dərk edə bilmədiyi hər bir şeyə qeyb deyilir ərəb dilində. Amma şəriətdə isə qeybə iman dedikdə Allah və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər verdiyi, bizim dərk edə bilmədiyimiz gözlə görə bilmədiyimiz, müşahidə edə bilmədiyimiz hər bir xəbəri, bütün xəbərləri təsdiqləməkdir, təsdiq etməkdir. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə müttəqiləri vəsf edir. Bəqərə surəsinin əvvəlində, yəni Quranın əvvəlində, Fatihə surəsindən sonra gələn Bəqərə surəsinin əvvəlində Allah Teala müttəqiləri vəsf edir. Və bildirir ki, müttəqilərin ilk sifəti <coughs> qeybə iman gətirməkdir. Allah Teala buyurur: Əlif, ləm, mim Zəlikəl kitəbu lə raybə fih hudənlil muttəqin Əlif, ləm, mim Bu, özündə heç bir şək şübhə doğurmayan və müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. Və sonra Allah müttəqilərin sifətini vəsf edir. Əlləzinə yu'minunə bil qaybi və yuqimunə salətə və mimmə razəqnəhum yunfiqun. O müttəqilər ki, o kəslər ki, onlar qeybə inanır, birinci namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər və sonra Allah talan müddəqilərin digər sifətlərini rəsb edir. Və gördüyümüz kimi qeybə iman gətirmək müminin, müddəqinin sifətlərindəndir. Və qeybə iman gətirmək əslində insanla heyvanı fərqləndirən bir xüsusiyyətdir. Ancaq heyvani xüsusiyyətə malik olan bir insan qeybə iman gətirməz. ف Qeyb barədə danışdıq, bildik nədir. Və həmçində, əgər biz şəriətə fikir versək, şəriətin əhkamlarına, Allah talanın bizə buyurduqlarına, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bizə dediklərinə fikir versək, bilərik ki, demək olar ki, əksəriyyəti qeybdir. Allah talanın özü, biz Allahı görmədən Allaha iman gətirdik. Peyğəmbərlərə iman. Allah Allah bizə əvvəlki peyğəmbərlərdən və həmçində Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin barədə xəbər verir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri bizə gəlib çatır. O özü qeyibdir. Mələklərə iman. Biz mələkləri görmürük. Amma Allah və Peyğəmbəri bizə xəbər verdiyinə görə biz Allah və Peyğəmbərin dediklərini doğru sayıb iman gətiririk. Və həmçinin axirətə iman, axirətdə baş verən hadisələr, bunlar hamısı qeybdir və həmçinin qədərə iman və s. Və həmçinin qiyamətə yaxın baş verən hadisələr barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər verir. Və qeybə iman, həmçinin axirətə iman özü də qeybə imandandır. Və qeybə, axirətə inanmayanlar, axirətə inanmayanların əsas sözü nədir? Deyirlər ki, məyər oradan bir xəbər gətirən var? Ancaq Allah tala Quran-ı kərimdə qeybə inanmayıb, axirəti inkar edənləri şiddətli əzabla əzab verəcəyini xəbər verir bizə. Və qeybə inanıb, axirəti təsdiq edib, dünyada və dünya, dünya həyatında axirət üçün çalışanları Allah-u Teala cənnətlə müjdəliyir. Allah-u Teala buyurur, Qul həl münəbbi'ukum bil əxsarinə əmələ De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barədə xəbər verilmi? Əl-ləzinə dallə sa'yuhum fil həyəti dünya və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sun'a O şəslər ki, onların etdikləri əməllər bu dünyada puç olmuşdur. Hansı ki, onlar yaxşı əməllər gördüklərini sanırdılar. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا O şəxslər ki, onlar Rəblərinin ayətlərini və Rəbləri ilə qarşılaşacaqlarını inkar etdilər və onların əməlləri batil oldu və ona görə də biz qiyamət günü onların heç bir dəyər olmayacaq. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ayati və rusuli huzwa. Bu onların ayətlərimi yalan sayıb və mənim peyğəmbərlərimi peyğəmbərlərimə istehza etdikləri üçündür. İnnellezina amanu və amilussalihati kanat lahum jannatul firdevs nuzula. İman gətirib salih əməllər görənləri isə Firdos cənnəti Firdevs cənnətinə daxil olacaqlar. Xalidinə fihə la yəbğunə anhə hivalə. Onlar orada əbədi qalacaqlar və oranı heç bir yerlə dəyişmək istəməyəcəklər. Və axirətə iman gətirməyən insan yalnız dünya üçün çalışır və onun qəlbi daim sıxıntı içində olur. Və o insan, o insana dünyadan nəsə bir pay gəldikdə, Allahın ona yazdığından, nəsə bir şey gəldikdə sevinər. Və bu sevin çox da çəkməz. Amma bu aradan qalxdıqdan isə, çünki nəfs belə bir şeydir ki, tamahkardır, daha çoxunu istəyir. Və insan daha çoxunu istəyir və başqalarına baxır və görür, görür ki, onlar daha yaxşı yaşayırlar, ondan yuxarıda, dünya baxımından daha yuxarı tərəfədə olanlar. Və ona görə də sıxıntı, daim sıxıntı içində yaşayır. Amma ahirətə iman gətirən insan isə bu dünyanı ahirət üçün tarla edir və bu dünyada ahirət üçün çalışır. Və Allah Taala ona nəyi yazıbsa bu dünyada, o gəlir çatır ona və onunla qane olur və daim qəlb rahatçılığı ilə yaşayır. Budur qeybə iman gətirməyin səmərəsi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur, من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له Kimin bu dünyada əsas məqsədi dünya olarsa, Allah Taala o kasıbçılığı onun gözlər iki gözünün arasında edər. Yəni bu insan doymaz. Hara baxarsa kasıbçılıqdan qorxar və kasıbçılıq görər. Və cəalə və farraqallahu aleyhi əmrahu və Allah təala onun işlərini çətinləşdirər və ona dünyadan yalnız Allahın ona nə yazıbsa yazdığı gəlib çıxar. Yəni bu insan daim əziyyətdə olar, daim dünyanı qazanmağa çalışar. Amma Allah ona nə yazıbsa ondan artığını qazana bilməz. <coughs> وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ Amma kimin bu dünyada əsas məqsədi axirət olarsa, Allah təala onun işlərini asanlaşdırar və onun və varlılığı onun qəlbində edər. Və dünya da ona istəmədən gələr. Yəni, çünki bunu Allah təala yazıb ona. O Həsən el-Bəsridən soruşdular ki, necə oldu ki, bu zahidliyə nail oldum? Bir fikirləşdim ki, Allahın mənə yazdığı ruzini məndən başqa heç kəs yeməyəcək. Və buna görə də qəlbim bir rahatlaşdı. Və başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Və minən-nasi men ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khayrun itma'anna bihi." İnsanlardan eləsi var ki, Allaha şübhə ilə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapar. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ Yox, əgər ona başına bir iş gəlsə, o zaman ündün, üz döndərib küfrə qaydar. O şəxs dünyanı da itirər, ahirəti də, gerçək zərər də elə budur. İnsanlardan eləsi var ki, ibadət edir, amma yəqinliyi yoxdur, zəifdir. Və bu cür insan dünyadan nəsə bir neymət gələndə ona baxırsan, yaxşıdır, dində möhkəmlənib, amma başına bir müsibət gəldikdə zəifləyir. Və buna görə də Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm deyir ki, bu ayədə nəzərdə tutulan münafiqdir. Yəni, bu münafiqliyin əlamətidir. Əgər dünya işləri qaydasında olarsa, ibadət edər. Əgər dünya işlərində bir çətinliyə düşərsə, ibadəti azaldar. Əgər başına bir fitnə gəlsə, dindən dönər. Və Əbu Hureyrə rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Biz ahirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun ahirətdə heç bir payı olmaz. Bu ayəni oxudu və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah tala buyurur, yəni qüdsi hədisdir bu. Ey Adəm övladı, vaxtını mənə ibadətə sərf etsən, mən də sənin qəlbini zəngin edərəm və səni kasıbçılıqdan qurtararam. Yox, əgər belə etməsən, onda mən sənin ürəyinə dərsərlə dolduraram və sənə üz vermiş kasıbçılıqdan da səni qurtarmaram. Və həmçində möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirib, onun gətirdiyi şəriəti əməl etmək də qeybə imandandır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bir dəfə sahabələr soruşdular. Dedilər ki, ey Allah elçisi, ey Allahın elçisi, bizdən daha çox savab qazanan varmı? biz sənə iman gətirdik, Allaha iman gətirdik və sənə də tabi olduq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizin iman gətirməyinizə mane olan nə ola bilər ki, mən sizin aranızdayam və sizə göydən vəh, vəh nazil olur. Amma sizdən daha çox savaba nail olanlar o kəslərdir ki, onlar sizdən sonra gələcəklər və onlara iki lövhə arasında kitab gələcək və onlar bu kitaba iman gətirəcəklər və ona əməl edəcəklər. Bu kəslərin savabı sizdən daha çoxdur. Bu kəslərin savabı sizdən daha çoxdur. İki dəfə dedi Peyğəmbər sallallahu Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Sizdən sonra elə bir günlər olacaq ki, o gündə səbr edən əlində köz tutmuş kimi çətin səbr etmək, əlində köz tutmaq kimi çətin olacaq. Və həm o həmən günlərdə, bu çətin günlərdə əməl edənlərin savabı sizlərdən 50 kişinin savabına, savabına bərabər olacaq. Və sahabələr təcrübələrə soruşdular ki, ey Allahın elçisi, bizlərdən 50 kişi yoxsa onlardan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, xeyr, sizlərdən 50 kişinin savabına bərabər olacaq. Və həmçinin də qardaşlar, qeybə imandan odur ki, insan həm insanlar içində olanda, həm də tək olanda eyni halda olsun. Yəni, bu da qeybə imandandır. Yəni, insanların içinə gəldikdə bir halda olub, tək, tək olduqda günahlara qayıtmasın. Allah tala buyurur, İnnellezine yahşavne rabbahum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Rəblərindən onu görmədikləri halda qorxanlara məğfirat və böyük savab vardır. Amma o insan ki, insanlar içində ibadət və itaət də görsənir, amma təhlükə çəkildikdə isə günahlara qurşanır, Bu, bu, bu əməl münafiqliyin əlamətlərindəndir. Allaha sığınırıq. Və buna görə də insan daim gərək sabit olsun və Allaha, sanki Allaha görülmüş kimi ibadət eləsin. Və İbn-i Qeyyim qeyd edir ki, günahlardan çəkinməyin bir neçə yolunu qeyd edir və bunlardan da birinci qeyd edir ki, insan daim fikirləşməlidir ki, Allah-u Teala onu görür və Allah-u Teala eşidir onun etdiklərini. Yəni bunu insan hiss eləməsi insanı günahlardan çəkindirir. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Möhtərəm müsəlmanlar, bayaq qeyd etdiyim kimi, qeybə iman gətirmək aqil insanla heyvanı insanı fərqləndirən əsas fərqdir. Və çünki insan da, həm heyvan da, hər ikisi gözlə görünən, müşahidə edən hər bir şeyə iman gətirirlər, görürlər, inanırlar. Amma insanı fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, insan həmçinin qeybə inanır. Və qeyb dedikdə, bayaq dediyimiz kimi, Allah və Peyğəmbərinin bizə xəbər verdiyi səhih gələn qeybi xəbərlər nəzərdə tutulur. Amma səhih olmayan, heç bir əsası olmayan qeybi xəbərlər isə buna aid deyil. Çünki indi bir çox firqələr, bir çox toplumlar, dini firqələr özlərindən cürbəcür qeyblər iddia ediblər və bunlara iman gətirirlər. Hansı ki, bunların heç bir əsası yoxdur, nə Quranda, nə də sünnədə. Amma doğru qeybi, qeybə iman gətirmək budur ki, Allah və Peyğəmbərinin bizə xəbər verdiyi və səhih olan xəbərlər nəzərdə tutulur. Və o şəxslər ki, qeybə iman gətirmirlər, bu insanların bu insanların əgər o qeyb onlara açıldıqda iman gətirmələri heç bir fayda verməyəcək. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, əvvəlki ümmətlərdən danışır və bu ümmətlərin peyğəmbərləri onları əzabdan çəkindirirdilər. Ancaq bunlar isə iman gətirmirdilər və hətta elə bölümlər o ki, deyirdilər ki, gətir o əzabı, haradadırsa. Və Allah Taala buyurur onlar barədə. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ Onlar əzabımızı daddıqda biz vahid Allaha iman gətirdik. Ona ortaq qoşduqlarımızı isə inkar edirik. Allah Teala buyurur: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Lakin o zaman əzabımızı gördükdə iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri qüvvədə olan bir qanunudur. Onda kafirlər ziyana uğradılar. Və Allahın hikmətindəndir ki, bu dünyanı imtihan dünyası edir. Və necə ki, biz inanırıq ki, biz öləcəyik və elə də inanırıq ki, biz diriləcəyik. Amma buna inanmayanlar isə həmən an gəlib çatdıqda onlara heç bir fayda verməyəcək. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə Allah yəqbəli tövbətəl abdi mə ləm yuqarqib. Allah qulun tövbəsini qəbul edir o vaxta kimi ki, can boğaza çatmayana qədər. Amma can boğaza çatanda isə, xırıldayanda isə artıq insan mələkləri görür. Və buna görə də bu anda tövbə qəbul olunmur. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi bu dində sabit etsin. Amin. Allah bizi tövfid üzərində yaşadıb, tövfid üzərində öldürsün. Amin. Allah Allah bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah Allah onlara kömək eləsin. Amin. Və Allah xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Amin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون